веднъжка да видим от Исметен дека ако еден пастор трябва да научи негото стадо, во е една от темите, ще трябва да ги научи. Овчите, стадото Божие, да си го слушат пастироначалник. Сега, вие ме слушате мене, ама надявам се дека отчуете Господ. Той е целта да ме приближам на едно по-голямо ниво на чуйливост. Когато кажеме слушание, не значи секојаш аудио, звук, да чуеш ти јас глас кој слушна Божи, еднаш ти е некој прече нешто и јас се вртам. Шо биде? Разбираме ли се? Туку слушањето може да биде и прекуштање на словото, може да биде преку слики, преку околности, преку еден куп работи. Ние ќе разгледаме некој оваа вечер. Второто нешто што сакам оваа вечер Нещо не предупредува уводния дъл у псалмите. 32 псалм вели Ке те вразувам, вразумам, вели Бог. Даде разум, ке те стабилизира, ке те нормализира. аз викам, понапати луѓето, извините, може тежък збор ке употребам, не се нормално. Луѓето без Бог не се како што треба, не се како што Бог сакаше ги направи да бидат. Што викам, не се вразумени, не се поднародници, у нормалната како што треба. Затоа ви прават ненормални работи и неморални работи. Ке те вразумам, кога познаеш Бог, Он ке те вразуме, ке те направи нов човек. Ке ти го покажам патот по кој ке одиш. Ке деат очите мои на тебе, или таму на английски вика, ке те водам со очите своји на тебе. Значи, буквално ке те водам. Сакате пример. И аз ке ја погледнам Даниелчето и... Стани. А не разбираш. Стани мръдне. Какво проби? Semi, baterijotrix. Bilo, bilo. Poznal. и без спорт да се разберем. Ако ги изключите батериите, ще не работят него. Е Доволно. Ако речем Сара, речем, под наводник с погледа речем. Е, сега речем. Некој слушна разборчи. Погледниките водно само с погледа. на тебе. Бог е се за точно некој тоа е ќе деат на тебе, не? Некој ще е невербална комуникация без спор. Има ли некој амин да каже? Амин. Свесен ли си дека Божието очи, Божието лице е вперено от тебе на сите твои патища? Дека му е важно ти да го слушаш, да гледаш шо праве и да изпълнуваш. И знаете що е вели на псалмото? деветиот стих после тази, значи, ке ти го покажам патот по кој да одиш, ке те водам со очите мои на тебе, не бидете како конј или како мазга кој нема разум, чија дивина со узда и оглавник се скротува, за да ти се покоруваат. Магаринята, молинята, мазгите слушат ли? Слушат от има души. Ама дали са послушни? А, и натливи се. И натливи са. Баш са тоа и натливи животни. Е, после няма ми се вика по-късно, после. Чува ли сте да вика не синатик холмуле на мост или магане на мост? Това се блокира целият и само заради то, що... Айки ги разгледаме, по ги видим защо баш... Нека ти се смея, а? Те той е той на тия може да морко изгледа. Първото Ферари, а? Първото Ферари. Що? Пак се сакате? Мога да долагам. Но снемаш гориво. А, така. Резервар, цистерна, магаре. <laughs> Ако няма магари, камилата е добро другач. Винаги ги видят байците, какво ви се Селфи. Селфи жила животное во морето, знаете? Сега тук претоварира горята. Ама и аз ки ви речем днес тук е клиника пак, кога се претоваряме с усител връзки. И що е, и що не е наше. Осана! Нели, се там кога вика на магаренцето, що не е било ядвано. И магаренцето вика, и на мене сите ми викат. Осана, а остори кале на тай. шо го яваш. Чека Бог го идеме. Еве ги другарите. На паркинг да се знае некој. Па не е зебра. Магар е, само префарбано. Ала е прозирна зебра. Гледай, сенката изпознава. Е я едно такси. И да девойчето ще насака другарчето толкова много. Вика, никогаш няма лошо време, за да се смееш с добър приятел. Е, вика, накрай да се видим ние троицата. Како си ти? Или, двайца са там, кой е третия? Сега ще ги гледа. Добре. Шо вика, не видите како магаре. Така ли? Защо да не видим някакво магаре? Затова, че ние слушаме, нали така беше сбор? Ние слушаме, ама дали сме послушни, е другата приказна. Можем ли ние да си натеме какво магаре, па наместо да видиме овчешка Божия да изпаднеме и на тия магаре? Читаме си от Библията, знаем, що Бог сака, ама не, «Е, ще биде по моя. А? и изпаднеме како тия магаренцата што викат нема де, ако трябва да ги осопрам целото, тема го собракај водството, абе макар и да е на моја штета, и аз ќе види како што ќе кажам, не Бог. Седом светилки за Божито водство, и аз ќе ги разгледам, ама сакам да почнеме со тоа што Нели ќе се некој од вас дека Псалм 119-105 вика Твоето слово е светлка на нозете мои и светлина на патеката моя. Никой не вика амин. Заради словото. Така е и така нека биде живот, Така е, така нека биде. Светилка ли е Бог за твоя живот? Да, да. Кога последен път, който имаше проблем, отвори, за да прашаш Господи, защото ти кажеш, това е мрак, оваа збрка, да ваа раскрстица, не знам кај да одам, што да правам следно, осветли ми го пат. Осветли ми го за следниот чекор да знам што да правам. А вика Словото е светилка за моите нозе, нели? А преко Словото Господ сака да не води. Седнете си на, по вероятно е най-познатия псалм 23 втори и трети стих вика, Он ме пасе на плодни пасища и ме води на тивки води. Я подкрепува душата моя. Ме води по патот на правдата заради своето име. Отият в стиха си гледаш, що Господ прави. Добрият пастир. Господ е пастир мой, нищо няма да ми да спасува. Добрият пастир оде пред своето стадо и води. Така ли? Он ме води. Как те води? тивки води, за да си освежиш душичката на зелени пасища, да си найдеш почивка. Така да слушайки в Словото, Господ тебе те води. Ама Словото не сборува, не ли? Не са това Синко, синхо, бака сборува Господ. Тук ти точно го читаш, трябва да го променеш, применеш на живото. И ако не би било промена. Айде да видим запознатия македонски повик на апостол Павле да дойде в Македония, дела 16 глава. Вероятно би трябвало, пощо всички сме тук най-големия дел от Македония, да го знаеме барам и пасус. Ели? Що вика словото? Примерно на апостол Павле. с 16 глава от 6 до 10 стих. Дела апостолски. Тие поминаа низ фригиската и галатиската земја, зашто Светиот Дух им забрани да го проповедаат Словото во Азија. Што направиле они тргнале со цел одете и проповедете во Евангелието. И они викат, да Господи, одеме да го проповедаме каде? У Азија, у Фригија, у Галатија. Арнама Светиот Дух, заближувате ли тука шовека, им забрани со големи букви. А, да не бевме духовни луѓе, си речеш чекаме, каков е тај дух што се го имале? Е Кога Господ ни наредува, ојте и проповедете го Евангелието на секоја создание, и сега у контрадикција, а не, не може да се проповеда. Некој од нас би речел, каков и да е тај дух, нек си од мене, нели? Во не може да е духа Божи. Нели е спротивно? Изгледа. Господ заповедал е ти проповедите на сите, а тук духо на Господ Исус им забранува. Защо забранува Луге? Затоа што Бог не само ще знае що има за тебе, той е планот Божи. Бог точно знае що има за тебе. Той го включува в проповеданието на Евангелието. Бог има и кога тоа що го има за тебе да се направи. Хале! точно трябва да се направи, трябва да се направи. Разбирате ли? Не е само шоу, него кое е време, каде и какво да го направиш. Точно Бог има временска воля Божия, географска воля Божия, начин да се изпълне плана Божия. Разбираме ли се? Заради това, инако не би било логично да Бог вика, одите и проповедите, а от друга страна им забранува кога тръгнат овие луѓе да ги стопират. Тоа е правата забрана, да го проповедат Словото у Азија. Одличувам го тоа. Кога дојдоа во спротив мисија, се обидува да отидат во Витиния или Битинија, но Исусовиот дух повторно не им дозволи, повтор пат. Забележуваме не И така поминаа низ мисија и слегува во Троја. Повторно тај дух Божи кој ще го е водил на апостол Павле, не му дозволува. Да е подсето по има е на стиха, сите, що са водени от Духот Божи, се синови и керки Божи. Јас да прашам ти, воден ли си от Духа Божи? Ако не го слушаш гласно, тешко да бидеш син или керка. Не е само да си наново роден тук и да растеш. Не е само да видиш родено бебенци, ай чао го рубавенцето на акушерско одежение, нека си оде, нека Лазар щипа кълзгаци, прва такова. Трябва да расте, да се рекнува. Ке растеш, за то, што ке ослушаш водството на Светия Дух. И на Павле му се яви нокта видение. Еден македонец застана пред него и го молеше велейки. Дойди в Македония и помогне им. По това негово видение Мисия, веднъж побързахме да отидеме в Македония, сметайки дека Бог не повикува там да го проповедаме Евангелието. Значи, у Азия Духа Божий вика, не, не, не. А, Витимия, мисия, кай беше там? Не, не, не, не. И па кадеме Господи додиме. Чека стабилизирате се. Забележувате ли дека тоа е активно отражение на волята Божия? Господи, ние тръгаме да изпълнеме Твоята воля. Ние предходно ќе ви подсетам дека а, Павле и Барнава беа избрани, вика, од црквата, додека беа таму после и моля, имаше пророци и Бог рече Светиот Дух, издвојте ми ги Павле и Барнава за делото за кое што ги поркал. Они не се са само оно общо послание, одите и проповедите, него лично са биле повикани, одите и проповедите. И одат и първото е не, второто е не. Господи, що да правим? Ние тръгнаме да изпълним Твоята воля. Господ сака да покаже, дека има време, има место, има начин, за да се изпълне Неговата воля. И аз сакам ова вечер то да го утвърдиш. Не е само да правам нещо за Господ него да видиш на точното место, в точното време, да оправиш на начин, како што Бог сака и со сака за да видиш едно 100% бомба, бам, за него. Разбираме ли се? За да изпълним цялостно волята Божия. А, некъде да забележате, вика Павле, видел един грък от Егейска Македония. А? От един грък от областта Македония ще живееше. Пишува ли така? македонец. Ако политичарите не разпознават разлика между Гърция, Македония, гръци, македонци и не го признават името на Господ признава. И Господ разпознава. Айде да се съгласим и айде и дека е вистина пред Бог. Твоя народ по себе, не ли? И Господ сакаше от тук за цела Европа. Повеко на македонецо не беше само за Македония да дойде Евангелието. Повеко на македонецо беше за цяла една Европа да биде евангелизирана. Амин? дойде Дойди в Македония, пайде от тук да се подигнат мисионери, а от тук да ги изпратнеме, да отиде Евангелието до краевите на земята, за сите тия земи по Европа. Ама пак трябва да се знае точното време, точното место, начинът на който ще Господ саква ти верувам дека тоа е правото, за да бидеш ефективен, употребен. Добро е да се слушат работи. Що трябва да научим от ово? От примера на Павла. Бог знае що сака да прави, не, той е неговият план. Он има план, ние го кажеме, Бог има план. Не е дали да избереш црното или белото, дали ги избереш злото или доброто. Тук зборуваме меѓу моето добро и Божјото најдобро, меѓу добро и најдобро. И затоа секогаш поетувам, бидете трапеливи, бидете у молитва, бидете у изчекување, ама слушайте го гласо Божи за тоа да дојде Божјото најдобро у твојот живот. Е тоа е правото. Не е праши јас верувам сите вие знаете што е разлика меѓу зло и добро. Надевам се дека не постапуваме толку глупаво, не? Ако писмото ни е кажало, няма да пагим на такви работи. Него меѓу моето добро и неговото најдобро. Бог знае кога ние. Има време Бог. Имаше време и за Азия. Па ли тия църквите от откровението си се у Мала Азия у областта. Дойде време. Ама има Бог точно време за секој град, за секое место, за секој народ. Кој ще веруваме дека сега е времето и за Делчево, веруваме и за Велес. Покушаваме Pokušavаме ja su не ne doći. Покушаваме се години им делчеме на други места. Ама еве го, се. Надеваме се дека го изпълнуваме у правото време, каде то трябва да бидеме. Да оправим оно што трябва. Бог знае какво трябва да се направи. Пробаш един метод, пробаш друг метод, пробаш трет метод. Ако ги правиш работите по исти начин, добиваш ги добиеш секој истите резултати, вероятно. Сакаме ли да слушнем за седмата светилки? Айде, да одем тогаш. Сите ние трябва да ги следиме тия седмо светилки от Бог. И аз се надявам дека ова история да со апостол Павле е на инспирация да го следиме още повеќе. Слушайки го. Тия, ако ги следиме седмите светилки, ќе не држат на изправния пат. Кои са тия? Та, внатрешна увереност. Нели? Они викат по тоа видение ние заключиме и ние бееме уверени дека Бог не повикува Македонија. Грешка ли биле? Не. Добро заключили, не? Внатрешна увереност. Потврда в Библията, не? Пророчка потврда. Побожен совет. Очигледни околности. Миро Божи. И Божието снабдувание. God, God supply, supplication. Пето, obvious circumstances, peace of God and God's provision. Айде да видим. Да ги опишем и тия. Внатрешна увереност, не ли? Сега дела 16 го прочитаме. На Павле му се яви по новото видение, един македонец застана пред него и го молеше дойде в Македония и помони. Они се пробава на една страна, пробава се на друга страна, а, на Духа Божий вика не там. И кога го видя Пазите, некои викат сон бил. Бао си пишува. По нокта Павле имаше видение. Визия. Не телевизия. Визия. Нека уживат нокта време да си гледат към очи няма. Нокта е добро време, за да добиеш изключен от се, да добиеш визия, не постът, Некои други работи. Визия да се изключиш и да кажеш, Господи, сборове. Екранът е цън, тишина, нали? Няма гужва и глама, не можеш да спиш. Сбори ми, Господи, за овай проблем, че не ми дава мир. Павле бараше от Бог и Павле го доби. Е, после това, по това негово видение, ние побаравме да отидеме в Македония и побързаве, уверени дека Бог не повикува тамо да го проповедаме Евангелието. Се што правиш за Господа, прави го со една увереност. Ако си колеблив, па дали е от Господ? Па дали съм ја правил човек? Па дали убава слушна? Па дали Библията? тоа кажува Некој ќе видиш климав и многу лесно непријателот ќе те сечка, ќе те бутка, ќе те руши. Мора да дојде тоа уверување у нас. Разбирате ли? Кога одеш со вера, јас знам дека сум на правото место, по правото време, за тоа што не беше моја идеја оваа црква. Оти Бог сакаше црква овај град. Оти Бог сакаше нешто по-различно во Македонија по квалитет, по одгласување, по Дух Свети, по слобода, по славење, надевам се по огино, по отвореността за дарбите, ревността, да биде нешто по-различно кое што го нема увеќе на небе луѓе, црква оаза. Инако ако беше до мене, уште може би ќе седеме некаде кај што не треба, ама ке немаше оно шо е. Иде од исчекување на Бог. Чекаш ли на Бог? Бараш ли от Бога? Сакаш ли да слушнеш Господи, защото Той имаш? Кой е следният чекор за мен? Разбираме се? Добро. Ако той е първото вътрешна увереност, второто речеме потвърда от писмото или от Библията. Аз ставам намерно ви македонски Библия, за точно някой не са видели. Некои слава читат. И единственото место, където ще чуят от Библията, защото от Библията сборува църквата. Единственото место, къде ще ти добият нов завет е църквата. Единственото место, къде някой ти обясни, що Бог сборува, е църквата. Не ли така? Потвърда. Исаия, 8 глава, 19 и 20 стих. И кога ќе ви речат, обърнете се кон оние што езикуват мртовци, кон магесници, кон бајачи и оние што говорат од стомак, тогаш отговорете. Не треба ли народот да се обрнува кон својот Бог? Се прашуваат ли мртви за живи? Допитајте се или допрашајте се до законот и откровението. Проверите у Библијата што пишува. Ако речат дека не е така, тогаш за тие што ви го зборува тоа, за нив нема Библија, те се луѓе на мрак, луѓе кои што се слепи за Бог, луѓе кои што сами се мрак. Немате светината, Твоето Слово е светилка за нозете ној, е, нели? И кој стои во Словото е стои и у вистината, надявам се. Има светлина. Ке познаете, ја познаете вистината, вистината ке ве ослободи. Колко ми да са ви кажа, имаш проблем с детето, да да го днесем на баячи, на гатачи, на връжачи, да му ба, да му гледат, да си решат работа. А на Словото Божие забранува тук. Чекаме мъртви, духови, мъртовци, предмети да ми помогнат. Или трябва живия Бог да биде тай. Нашата надеж трябва да видим живото Слово на живия Бог. А не обратното. Ако нещо луѓето го споруват, сакат да те водат да направиш, а не е усогласност, односно е успротивност с Словото Божие. Не хвала. Разбираме ли се? Бидете ясни и гласни и излезите вика от тази средина, затоа што може да е ве отвела таму кај што не треба. Вие сте светлина и сол на свет. Вие трябва да видите светлина. Ще го победува мрако. Не мрако да ви победа вас, да вашата светлина престане да свети. Натрешна увереност е правото, дега ли? Първата светилка. Втората светилка имаше църно на бело. Словото Божие. Не смей да противрече. Всеко е водство, ще го чуеш, ще го добиеш. Не трябва да биде противречно на писмото. Ели? Третото нещо, трябва да видя е пророчка потвърда. Потвърда от пророчки настроени Луги. Луги, що са пророци по служба, Луги, що имат пророчка дарба, имат откровение, слово на знание. слово на разпознавание, слово на мудрост, Ели, разпознавание на духовите. Тя пророчките неща. Дали е тоа се толкова согласно? Пиши ги в Библията. Ама контекста на тоа што ќе го кажат, треба да е склада не на неоспротивност со оно што го пишува. Ние сега имаме таа пророчка конференция, нели? И много от вас бяха инспирирани, потикнати и самите да бъдат употребени. И аз мислам дека е време на църквата се издигне да види пророчки глас за нацията. Да не само слушаш за себе си, да слушаш за народа, да слушаш за града, да слушаш за земята, да слушаш за другите. За такви случки, като оваа недела жената која биле и вика, аз имам сон, не знам що значи. има по последното време и вероятно ги има много повече што не мора да биде от църквата, добро е, што е безбедно место. Църквата сите пече души може да потвърдат. Или най-малко пече души. Ама што ќе биде на работа кој си? Што ќе биде на факултет, у школото кој си? Кој ќе дојде пријател, другаро или некој друг и вика јас имам нешто. Кажи ми што твој Бог зборува. Ако не го познаваш словото, што да му кажеш? Ако не се молиш, што да му кажеш? ако не си со отворени уши да радат, нели, да примаш сигнали да ги пакаш от Бог, що да го предадеш на тази човек? Мораш ти прави само сам да имаш близка, близина со Бог, за да можеш то да го предадеш на другите. ако стално века ми потенцирам. Народот ќе гине заради незнаење. Народо ќе бара, наместо да бара од Божите луѓе, ќе бара од јалост. Наместо да бара од светлината, ќе бара од мрак. Ние се фрустрираме тука, кога видиме колку вај народ до гуша и преку глава е пропаднато бајачи, гатачи, вржачи, магии, хороскопи, карти гледање, Од некој гледаат на емисија на еден поляк там на телевизија, тргнал по Балкано, влашка да ги е, не знам, руска, трета, пета. А нема, нема, нема Божи човек кој да каже Евангелието и да каже тоа е гадост. Покајте се за тоа. И аз това го кажувам на вас днес, надявам се дека сте далеко от всички работа. работи. Примери от писмото за пророчка потвора цртам дека у дела апостолски, повторно 21 глава, 10 и 11 стих, имаше еден пророк по име Агав или Агав. Вика, дойде, ойде. <laughs> дойде от Юдея еден пророк по име Агав. И кога дойде кај нас, го зеде Павловиот пояс, си ги врза раците и наузети рече. Светиот дух го вели ова човек од чија овој појас евреите во Јерусалим ќе го врзат вака и ќе го предадат во раците на неевреите. Остварили се тоа? Вие кои што читате? Двајци тројци. Остварили. Аде бе, надевам се дека повише души знаат што се случи со апостол Павле. Вече што се случи со апостол Павле? Димчо, читай. ако не сте ги прочитали Евангелията, дела апостолски, посланицата, посланицата, що да кажем, срам да ви е. Срам да ви е. Немайте да останаваме диспансер с лъжичка, тук на всеки си рубче да му давам и да се лечеме. Срамота е пред Господ некои да не си на Словото славото јас на кого зборувам тогава. Вие мора да си завършите вашата работа. То си изпълне, бива предаден ураците на римяните, за то, што кажува, јас съм римски греканин и дражен суденик пред царо. И токму там го отнесат. той толкова се случи, изпълне се. Един от знаците дека пророчството е от Бог е токму тоа. Дека пророчеството се изпълни. Има и други там обставени. Дела апостолски. Сега, имате предупредувања кои што се условни, кои што се баш предупредувања пророчки. За да не дойде неволјата в твојот живот, Господ те предизвикува Откровение, ке се сетите трета глава. Сети се, кай си, паднал покай си и връщи ги в поранешните дела. Ако ни не, вика Господ, ке дойда меѓу тебе и ке го отземам светилнико от твоята средина. Дали Йован е лашен пророк? И вика, а, ако направиш ти така, капа, всекако е он истина. Всекако он поведува. Не, не го. Целта е да се луѓето покарат, да се сетат така да се паднале, да се го изправят собствения живот, да до светлост. Нели? Така да предупредувания пророчки са можни и целта пак се постигнува, за да не биде злото, кое ще трябва да дойде. Айде да ме подсетам вас уж сте тук няколко години, сега ли си на една визия, те днес сме ми пред очите на Меуронот Македония? Да, да. Нече што стоеше с влакно Вързан на тая Меури, всеки момент можеше да падне и кој падна отписа от Меуро и отиде в Егейското море. Да, да, да. Тражиме защита, тражиме тоа што ние се молиме за покаяние, пост, молитва, който што продолжува и ден денеска. Не ли? Амин, да. Що се случува кај тие луѓе? Банкрот. Оваа земја која што страда после распадот на Југославија, со војни, со кризи, со затворени патишта и со еден други работи. Гледате ли силата и властта на црквата? Не викаме моја, него на црквата којасите постими, молим ви га Господи, прости на нашиот народ, заштити оваа земја. Фала на Господ заради заштитот. Доли ни требаше уште банкрот, уште војни, уште да бегат луѓе од тука и така бегат. Сваките ли колко е важна една црква? Църквата и е една црква у народу. Точно ние сме властта Божия, владата Божия. Гледай се със сила, авторитет, защото имаш власт от духовния свет, от по-телесните простори. За да... Опа, извин, Да го декларираш оно, що трябва да биде. Доправ. Оно, що не е, а що трябва да се случи по вера. Не ли? Може малко ли ги извин. извини. Те одам тука, нека си отварям, ама... Пророчка потвърда, значи така, увереност, така ли? Словото Божие пророчка потвърда. Советот побожни луѓе. Вика изреки 11.14. Каде нема стојтување, народот пропаѓа. Но мудроста или победата е во многоте советници. Совет од побожни луѓе. Много советници. Добро е да прашуваш. И тоа не е било кој туку да прашуваш побожни луѓе. Луѓе кои умеат да чуват од Бог. Знаеш, брат, ја размислувам за таа сестра, шо мислиш ти за војво? И лека по лека, за да ти се И аз кога возам, често пати ми се случи да не съм сигурен лево или десно. Кај треба да се одоскопие? Скопје? се, кај е таа улица? и още не ме е срам да ви кажам, да ги прашам на 500 метра да застанем всеки втори човек да опрашувам. Мамо ли съм, неизправням пат ли съм? От искрено да ви кажем, по-малко ми е срам да прашам, отколко да въртам кругови километри заради гордост. Да си изгубвам времето. Мудростта е в новите съветници. За жалки речен то не е огледам често и младите, па и нека от постарите от църквата. речат, пасторе, ай моли се за мен, сакам да знам за моя следен чек. А после на тия младите са тия, които им трябва да знаят, айде, коя е средна школа да запише? Не? Кой факултет да се запише? Може би опциите са повече. А що ако Господ има точно место за тебе? Не само там, където от тебе ти изгледа най-добре. Коя е работа да е при фана? кого да се жена? да се все големи ключи, прашни разкръстници на живота. А е, между тия ки имаш още стотици много мали. Разбирате ли? Зато е добро човек да се допитува, да се моля и да прашува ти. Не си сам, Затова Бог е даде църквата како тим, за да се допитуваш и да проверуваш най молите си, най-ли си приятел, най-ли побожен човек, луги на кой ще веруваш. И аз ви викам за жал, аз съм някакво ще разочарам дека баш тия, ще трябва да прашуват си, отиде една печалба Гърция. Джинга! И потрошат ги парите и по-слабен нема. Или некъде на друго место. Сега, що да кажем, айде. Додека му служия на Господа, постя Светия Дух рече, издвойте ги Варнава или Барнава и Савре за делото, за кой ги повика. А тие по постот и молитвата ги положи раците над них и ги изпратия. Знаете ли силата на църквата? Там от църквата имаше някои пророци и учители. И ги именува сега да не ги набривам. Луци, Киринечи, тай, тай, тай, тай, тай. Църквата се състоя от луги, кои што са наново родени, што са водени от Дух Свети, синови и кенки, кои што умеят да чуват от Бог, кои што живеят според Словото Божие. И тук трябва да имаш доверба да се подпреш на приятела, брата сестрата и да кажеш Айде да се молим за тази работа. И Господ сборува. Тук е сигурност на много съветници. Много те луги способни да чуят от Бог. Защо някои работи не е било до бизнес? Защо са постоянно болестните? Защо някои неща не върват по живота? Ами, айде да се молим. Айде да чуем. Айде да пращаме пък затова ви, Айде да се молиме, айде да чуеме, айде да прашаме защо. Кај се отворените врати, јас сум на некои луѓе очигледно изборвал, изборвал устата пена ми се, па и се повторуват. Баре по побожен водач, пријател, постар верник. Не може да е само тај водач, пастор, водач, може и некој друг е за тебе от твоя живот. Баре потврда преку верните от църквата. Има ли нека да каже, а, не трябва да си ги тия работи? Ти сте на този други. Това го кажувам не за да си ги повторям работите, я да ги науча по-добро и за това ми ги е другото. Е Но го кажувам, за да се надявам ние сите заедно да се научим. Айде да видим до тук. Натрешна увереност, писмото, пророчка подврада, совет от побожни луги, така ли? Одеме натъл, може ли? опа, 5-5. Е околностите, околностите какво и доказ. Често пати околностите нема да го дозволят тоа што ти го сакаш или тоа што мислиш дека Бог те води. Едноставно не е време. Не можеш да го направиш това нещо. Арно, ако одеш в центъра на Божията воля, имајќи вътрешна увереност или пророчка потвърда, побожен совет, и си се склад со писмото, околностите може да бидат пречка. И сега е добро такви моменти, когато се судриш пан, да го прашиш Господ, добро Господи, що сакаш пред Бог да ми покажеш? Защо е една пречка пред мен? Сакаш нещо да ме научиш? Сакаш нещо да изградаш у мене? Търпение, опростование, финанси да благословам некого, да се молам или да сборувам на некого, не знам що. Какво ке се променят околностите, Господи? Що ке направиш ти? Дай му шанса на Бог. Нека Бог потвърде. Нали? Вика, оставил завет Пития 45 глава, нека от вас ке се сетат. Колко от вас читават за Йосиф? Искрено. Бог се рака, мая там, е да се читате Стария завет. Нямате да не знаете от изработа. Е. съм Йосиф вика, вашия брат, кога се открива пред неговите браки кога го предадохте во Египет. А сега пък не жалостите се нито държавите, што ме продадохте таму, от и Бог ме прати мене пред вас, за да го запази вашия живот. Значи сето това било план Божи. Упс, а и ищ му се допаги, нели? Затвор, продаден от браката, хвърлен яма, кај овај Потифър, всекакви глупости си издешва и си викаш, как е можел Бога нещо добро да изхватне? Ама човек по-важен, който се умял да разпознае раката Божия, Богството Божие и да рече, не вие, Бог ме изпрати пред вас за ваше добро, да осочува вашия живот. Вие го мислите за добро, ама Бог го изпланира и завъртена добро. Вие го мислите за зло, ама Бог го завърте на добро. Личен пример, нямаме време за да разправяме за точно времето си оне, ама сум ги минал таквите околности, ке се седна, например, укратало буквално кога Господ ни сбърва, дека трябва да отидеме, нямаме ни финанси, нямаме ни начин какво. И одам аз сам, после 6 месеца да изям и фамилията. Викам, Господи, ти знаеш откъде финанси и какво ки дойде. Трябваше сами да си платам за храната, за кирия да видам там законеше кога дойде с фамилията, веки Господ да се да разшире чергата, така да кажем, да имаме си, тука да поднаем и църквата да се почне, луѓе да се кръщават. Ама Господ потвърдува, минува ги околностите. Ако ти зачекореш по вера, с малко ке се натопеш, ама Цървеното море се отворено. Одам натаму, няма време много да ги повтарям, надявам се вие ще си запишувате дека опс, мира Божий, кој ще иде, косил тия седмите, ще ги опишуваме, но волята Божия. Филипяните 4.6 вика, не грижите се за нищо, тук се преко молитва и благодарност, изкажувайте ги своите барения пред Бог. А Божият мир ще го надминува всяко разбиране ти защити вашите сърца и вашите мисли во Исус Христос. Искрено да си кажем, Бог е една от най-силните работи, кога трябва да се отлучува. ще ме прашат, а едноставно пробвам да слушам сърцето и да чувствувам от тази момент сърцето, не физическия орган, във натрешния човек. Дали във всеки мир може да ви кажа някакъв път, да, имам мир. Имам по този прашен. ми, до сега нито еднъж ще се няма случайно Миро како водилка да ми излажи. Точно е Бог, Бог на миро. Кога Бог повикува, Бог дава мир како сигурност, чврста како карпа. Кога знаеш дека го правиш тоа чисти мотиви, за да му водиш на Бог, имаш мир. Кога тръгнеш от погрешни мотиви, Затоа што сакаш да се осветиш или не за нешто да направиш, нема го миро. Едноставно Бог не е во тоа, затоа што се прави со погрешна мисла, погрешен мотив, погрешен начин. Дори да луѓето ги прават исправните работи, немат тоа што треба да се направи, немат мир затоа што го прават на погрешен начин, со погрешна мотивација. Ти треба да носиш одлуки со мир по секој е прашање, Господи, сакам да отлучим, но сакам и да видам мир по тоа прашање. И последното е Божиото следување, оно за който што и Преска ви спомна. Божието следување има на английски изрика е вика кај што Бог повикува, Бог и снабдува. And God calls, He provides. А еден мисионер у Бурма по име Хадсон Телор и Макачанова хвареченица вика за Божието дело, направено в Божие време, по Божий начин, никога ще няма не достигало Божие снабдувание. Бог снабдува за тия, които ще ги повикува. Защо не се грижам за мен и за моето семейство? За што верувам дека съм повикан служител Божи. Амин, амин, амин. амин. Ако някой не го препознава, той аз викам, Господ ми е снабдител, Господ ми е картата, Господ ми е надежда. Ако ти веруваш дека Бог те повикува, Господ трябва да снабде. Он веќе чека таму кај што те повикува за оно за кој што те повикува. Ако ти одеш по вера, ако е се уред кај што треба да го имаш миром. Така да, дали се прави Божието дело на прав начин, в право време, на Божи начин, Века Бог е си снабде работите и не да занемарува църквената фамилия. Ако некой не се грижи за своите, особено за домашните по вера, той се откажал от верата и е по-лош от неверните, вика първо Тимотей 5.8. Или на едно друго место вика, съсите да се надува 8 или най-първо за своите по вера. Е сега то не значи това дека църквата трябва да се обтоварува всеки път, айде да не речем разливи защото ке се натоварят на църквата, затоа што секој треба да работи од църквата и да си отработува лево. Ама ја живеам по вера. Време си е. Бог там речеме, кај што повикува, они се надува. Добро е, е сите ние да си направиме нашето дело. Дал Бог раци, да се молат и да работят. Затоа е добро да не го забравяме. Една от работите дека некој повикане не с надувањето Божие. Како потврдата. Понекогаш той не снадува, ако ти можеш. И аз се кявам за Джойс Карко, викаше на времето, Господи, дай ми 1000 долар да купам душеци. И Господ вика, Джойс, ти това можеш само. И аз бях снабден за тебе. И аз беше засрамена за защото и аз твърдо имаше 1000 долара и можеш това да направя. Ако ние го правим, много ще можем. Ако ние дадеме оно, што можем, Ако ние работиме там, кај што треба и можем, Бог сигурно ќе направи неговиот дел со оно што ние не можеме. Ја исто верувам за црквената сграда. Ако ние сме верни ово малце, што го рентираме и се грижиме како за наше, Господ ни е го даде едно истинското наше. Ако гледаме дека жига има уверство, дека чашките са неизмени, дека не е изрибано тук, дека никой не му е гален за едно или за друго, нека се троши строи или не знам шо, с кое право да бараме от Господ и да чекаме Он да ни даде нещо, ако ние во сега ще го имаме, не се потвърдува. Аз се надам дека може би бяха малко нека да чекнеме болен, лекции. Ама добро е да се сборят и сборуваме за Словото Божие, сборуваме за начина Божие. Бог те сака много повече. Верувайте ми, Бог сака да се отстранят сите уния работи, що не са по Негова воля от нашите животи, за да изградаме на по-голяма близина и одим до това слушание и послушност. Не е само да чуеш, но и да се покореш на това, що си го чул. Е, тогава е стварно ке бидеш добър служител или слугинка на Седмот Бог. Господ, нека да благослови, аз ви предизвиквам да се молиме от все сърце Божията воля да виде. Почувайте от мене, от моя живот, от тебе, от твоя дом, от твоята работа, от твоите деца, от сито ние, що искрено ги сакаш. Нека не благослови.